บุ๊กทูก้าวสัมบีลันวันฮาริฮาริดัลัมเซมิงกูวันจันเซนินวันอังคารเซลาซา วันพุธ รา b ุวันพฤหัสบดีคามิส วันศุกร์จุมอัต วันเสาร์ซับตุ วันอาทิตย์มิงก g สัปดาห์ อาทิตย์ Minggu ini ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ Dari Senin sampai Minggu วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Hari pertama adalah Senin วันที่สองคือวันอังคาร Hari kedua adalah Selasa. วันที่สามคือวันพุธ Hari ketiga adalah Rabu. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี Hari keempat adalah Kamis. วันที่ห้าคือวันศุกร์ Hari kelima adalah Jumat. วันที่หกคือวันเสาร์ Hari keenam adalah Sabtu. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Hari ketujuh adalah Minggu. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน satu minggu memiliki tujuh hari. เราทำงานเพียงห้าวัน Kita hanya bekerja lima hari.